Ketvirtas skirsnis. Net eilėraštis vargu ar tai išdrįstų, o prozai nevalia. Tai dar neatsivėrusio žiedo taurelė, tai baltumas tamsoje, tai dar neįsiskleidusios lelijos pumpuras, į kurį neprivalo pažvelgti žmogus, kol ten nepažvelgi saulį. Dar nepražydusi moteris šventa. Pusiau atklota mergiška lova, žavingas pusiau nogumas, kuris pats savęs bijo – balta kojytė, kuris lepiasi išlepetėje, krūtinė, kuri prisidengia net prieš veidrodį, tarytum veidrodis turėtų akis, marškinėliai, kurie greitai usitraukiant nogo pėties, sudirždėjus kėdį ar važiuojant pro šalį vežimui, sumėgsti kaspinai, susmaigyti sektukai, suveršti raišteliai, toji drova, tas lengvas drebulys nuo šalčio ir gėdingumo, grakštus judesių baigštumas, išgaščio virpesys ten, kur nėra ko bijoti – Pakeitimas vieno paskui kito drabužio žavingo kaip aušros debesėlis. Apie tai pasakoti nedėra, net usiminti apie tai žulų. Žmogaus žvilgsnis jaunos merginos pabudimą turi stebėti su dar didesnė pagarba negu žvaigždės užtekėjimą. Bejėgiškumas turi sukelti ypatingą godonę. Persiko pukučiai – švies pilkės lyvos plenelis, snieguolių žvaigždutės, aksominiai drugelio sparniukai, visą tai grubu, palyginus su skaistybė, kuri net nesižino esanti skaisti. Jaunutė mergaitė tai neaiški svaja, ji dar nėra meilės įkūnymas. Jos alkovas tebeslypi kažkur idealo gilumoje. Nekuklų žvilgsnis šiurkščiai užgauna šią miglotą prietemą. Čia net kontempliuoti reiškia išniekinti. Todėl mes visai neprašinėsime mielos rytmetinės kozetės rošos. Vienoje rytų pasakoje sakoma, kad dievas rožė sutvėręs baltą. Bet Adomas pažvelgėsi ją tuo metu, kai jis kleidėsi, todėl jis susidrovėjusi ir paraudusi. Mes esame iš tų, kurie jaučia drovumą jaunų mergelių ir gėlių akivaizdoje ir pagarbiai prieš jas lenkėmės. Kozetė gana greitai apsirengi susišukavo susitvarki plaukus. Tadai buvo labai paprasta nais laikais, kada moteris dar nepurendavo garbanų – nekaišiodavo į savo šukuosenas vatos maišelių bei velenėlių, nenešiodavo uždedamųjų plaukų. Paskui atsidarė langą ir apsidairė aplinkui, tikėdamasi pamatysianti nors dalį gatvės, namo kampą, kraštelį grindinio ir tenai pastebėsianti Marijų. Tačiau pro langą nieko nesimatė. Kiemą supo gana aukšti namai ir pro jų tarpus galėjo regėti tik kažkokius sodus. Kozetė iš jie sodai pasirodė bjaurus – Pirmą kartą gyvenime gėlės jai atrodė šlykščios nors ir mažiausias griovelio kraštukas kryžgatvėje jai būtų daug labiau patikęs. Tuomet ji ėmė žiūrėti į dangų lyg tardama, jog ir iš ten gali pasirodyti Marijus. Staiga ji pravirko. Tai vyko ne dėl jos nuotaikų nepastovumo, ją apėmė nusiminimas, kad jos viltys neįsipildi. Ji lyg ir nujauti kažką baisaus žinios, iš tikrųjų atlekia orų. Ji kalbėjo savo, jog nieku negalinti būti tikra ir jog dingti vienas antram iš akių, to lygų žūti. Ir mintis, kad Marijus gali pas ją atsirasti iš dangaus, jai pasirodė jau nebežavi, o klaiki. Paskui tie debesėliai įsisklaidė, sugrįžo ramybė ir viltis, ir merginos lūpose vėl pasirodė nesamoninga šypsena pilna pasitikėjimo dievų. Namuose dar visi tebe miegojo, visur viešpatavo nedrumščiama tyla, dar nebuvo atsidariusios ne vienos langinis – Durininko kambarėlis tebe buvo užrakintas, tusenė dar tebe gulėjo, todėl visai natūralu jo kozetį pagalvojo, kad ir tėvas tebe miega. Matyt, ji buvo daug iškentėjusi ir dar dabar kentėjo, jeigu pagalvojo, kad jos tėvas žiaurus. Bet jinai kliovėsi Marijum. Kad tokia šviesa galėtų užtemti, buvo aiškiai neįmanoma. Kozetė pasimeldė. Protarpiais įgirdėjo tolumoje kažkokį duslų dundis ir savo sakydavo, keista, kad taip anksti vartus tranko – o tai buvo barikadą triuškinančios patranko šūviai. Po kozėtis langų kelios pėdo žemiau ant seno visai pajuodusio sienos karnizo glūdėjo čiurlio lizdelis. Jo kraštukas buvo truputį prasikišęs už atbrailos ir iš viršaus galėjai pažvelgti į tą mažytį rojų. Motina tupėjo lizdelyje, vėduokle įskėtusi sparnelius ant paukštyčių. Tėvas purpsėjo aplinkui, nuskrisdavo ir vėl parskrisdavo, atneždamas napelėje maisto ir bučinių. Tekanti saulė auksino šią laimingą šeiminėlę. Linksmybė ir džiūgavimų čia reiškėsi didus dauginimusi dėsnis ir švelni paslaptis klydėjo ryto spindėjime. Saulis nužertais plaukais, kupina svajonių, aušros apšviesta ir švytinti meilę. Kozetė nejučiom pasilenkė ir vos išdrįsdama prisipažinti, kad galvoja dabar apie Marijų – ėmė žiūrėti į šią paukščių šeimą, patinėlį ir patelę, motiną ir mažgyčius, perimta to gilaus susijaudinimo, kurį nekaltai mergeliai sukelia lizdo reginys. Vienuoliktas skyrius – šautuvas, kuris niekad nemuša pro šalį, bet ir nieko nenukauna. Apgulėjų ugnis nesiliovė, šaudė pakaitomi šautuvais ir kartečia – bet ypatingo žalos barikada tiesą sakant neturėjo. Kentėjo tik Korinto fasado viršutinė dalis. Antrojo aukšto langai ir pastogės mansardos, kartečius ir kulkų išvarpyti pamažu trupėjo. Kovotojams užėmusiems tą postą reikėjo pasišalinti, beje tokia ir yra barikadų polimo taktika – kiek galima ilgiau šaudyti, kad sukilėliai per neatsargumą įsimanę atsakinėti išeikvotų savo šaudmenis. Kai tik į susilpnėjusios jų ugnies pasidaro aišku, kad barikados gynėjai nebeturi nei kulkų, nei parako, duodamas įsakymą šturmuoti. Andžol Rasas į šitos pastus neįkliuvo, barikada neatsakinėjo. Sulik kiekvieną apgulėjus salvę, Gavrošas liežuviu išpūsdavo žandą, to rodydamas didžiausią panieką. Gerai, tyčiojosi jis, draskykite skudurus, mums kaip sykis reikalinga korpija kur Feirakas garsiai reikalavo iš patrankos pasiaiškinimo, kodėl kartečia taip menkai kliudo ir šaukė jai. Tu labai įsiblaškiusi, tetulė. Kautynėse, kaip ir baliuje, tarp vienų ir kitų užsimesga intriga. Galimas daiktas, kad tojo reduto tyla ėmė kelti apgulėjams nerimą ir jie pradėjo baimintis kokio netikėtumo – Būtinai reikėjo pažvelgti per tą akmenų krūvą ir sužinoti, kas dedasi už tos abejingos sienos taip apšaudomos, bet į ugnį neatsakinėjančios. Staiga sukilėliai pastebėjo ant vieno kaimininio stogo saulėje žvilgantį šalmą. Prisiglaudęs prie aukšto kamino, stovėjo neįdėdamas tarytum sargyboje gaisrininkas. Jo žvilgsnis buvo nukreiptas tiesiog apačion į barikados vidų. Gaisrininkai Paryžiuje sudarė reguliariosios kariuomenės dalį. Šis stebėtojas mums visai nereikalingas, tarė Anžolrasas. Žanas Valžanas buvo gražinės karabiną Anžol Rasui, bet turėjo savo šautuvą. Netardamas nie žodžio, jis nusitaikė į gaisrininką ir po sekundės kulkos numuštas jo šalmas, žvangėdamas nusirito į gatvę. Nusigandęs kareivis beregint pasislėpi. Jo vietoje pasirodė kitas stebėtoja, šis buvo karininkas. Žanas Valžanas vėl usitaisę šautuvą nusitaikė į naują įsekėją ir karininko šalmą nusiuntė paskui kareivio šalmą. Karininkas nesispyrė ir tuštojau pasitraukė. Šį kartą įspėjimas buvo suprastas. Daugiau ant stogo niekas nebesirodė, barikadų sekimas buvo nutrauktas. Kodėl jūs to žmogaus nenušovėte? Bosuje paklausė Žaną Valžaną. Žanas Valžanas nieko neatsakė. Dvyliktas skyrius – Netvarka eina į pagalbą tvarkai. Jis neatsakė mano klausimas, užnipždėjo bosuje kombeferų jausi. Tasai žmogus šautuvo šūviais daro gerus darbus, atsakė kurfeirakas. Tie, kurie dar kiek atsimena tos jau tolimos gadinės įvykius, žino, kad priemeščių nacionalinė gvardija narsiai kovojo prieš sukilimus. Ypač inirtingai ir atkakly jį pasirodė 1832 metų birželio dienomis. Koks nors šokėjo, dorybės ar grevelio šeimininkas, kurio smuklė dėl maišto neveikė, matydamas, kad jo šokių salė tuščia – muždavosi kaip liūtas ir eidavo mirti už teisėtąją tvarką, kurios įkūnymų laikė savo užeigėlę. Tuo laikotarpiu, kuris kartu buvo mieščioniškas ir herojiškas, idėjos riteriai stovėjo greta pelno paladinų. Akstinai proziški, užtat žygdarbiai, nekiek nemažiau drąsus. Aukso kapšio supliuškimas versdavo bankininkus gėdoti Marselietę. Lyriškai buvo lėjamas kraujas dėl prekystalio – ir su spartietišku entuzijazmu buvo ginama krautuvėlė, šitėvynis miniatiūra. Iš esmės kalbant reikia pasakyti, jog viskas buvo labai rimta. Į kovą stojo nauji socialiniai elementai, laukdami dienos, kada įsivėraus pusiausvyrą. Kita būdinga to laiko žymė buvo anarchijos derinys su vyriausybiškumu, barbariškas lojaliosios partijos pavadinimas. Buvo ginama teisėtojai tvarka, tačiau nepripažįstant drausmės. Čia žiūrėk, būgnas netikėtai ima mušti aliarmą pagal kokio nacionalinės gvardijos pulkininko įnorį. Tenai, kuris nors kapitonas įkvėpimo pagautas eina į ugnį, kitur koks nacionalinis gvardietis kaunasi už idėją, savo paties riziką ir atsakomybę. Pavojingais momentais, tai yra lemiamomis dienomis, kareiviai klausė ne tiek viršininkų įsakymų, kiek savo instinktų – Kariuomenėje ginusie valstybinė tvarka buvo tikrų ispaniškų partizaninio karo dalyvių, kurie kovodavo su špaga kaip Faniko arba su plunksna kaip Henry Fonfredas. Nuoroda Henry Fonfredas 1788-1841 metai žymus publicistas restauracijos laikais leidęs keletą liberalinių laikraščių Bordo mieste, tribuna ir kiti – aktyvus Liepos revoliucijos dalyvis, vėliau Liepos monarchijos šalininkas. Nuorodos pabaiga. Civilizacija, kuriai nelaimė tais laikais veikiau atstovavo interesų visuma negu principų sąjunga buvo ar tarėsi esanti pavojuje. Ji šaukėsi pagalbos ir kiekvienas vaizduodamas įsesas jos ramstis, ją gynė, gelbėjo ir saugojo kaip išmanydamas. Ir kiekvienas, kas tik netingėjo, šokdavo gelbėti visuomenės. Uolumas kartais būdavo pražutingas koks nors nacionalinių gvardiečių būrys pats sudarydavo karo lauko teismą, per penkias minutės nuteisdavo paimtą nelaisvin sukilėlį ir savo sprendimą įvykdydavo. Šitokio improvizuoto teismo auka tapo Žanas Pruveras. Čia veikia nuožmus linčio įstatymas, dėl kurio ne viena šalis neturi teisės daryti priekaištų kitai. Jis buvo lygiai taikomas tiek Respublikinėje Amerikoje, tiek ir monarchinėje Europoje. Tačiau linčio teismas galėdavo lengvai suklysti – Kartą maišto dienomis karališkojoje aikštėje nacionaliniai gvardiečiai atstatę durtuvus vyjosi vieną jauną poetą, Poli Eme Garnie, kuris įsigelbėjo tik iššokęs į namo numerį šeši vartus. Gvardiečiai jį norėjo nužudyti ir vydamėsi šaukė, štai dar vienas sensimonistas. O poetas turėjo po pažastimi kunigaikščio de Sensimono memoarų tomelį. Nuoroda Sensimono memoarai – žinomas kunigaikščio de Sen Simona 1675-1755, rašytojo didžiojo socialisto utopisto bendra pavardžio veikalas. Nuorodos pabaiga. Gvardėtis perskaitė knygos antraštėje žodį Sen Simonas ir ėmė rėkti mirtis jam. 1832 m. birželio 6 dieną Viena priemeščio nacionalinės gvardijos kuopa vadovaujama anksčiau minėto kapitono Faniko per kvailą savo fantaziją ir kaprizą pati save pasmerkė į žudimui Šanvrerį gatvėje. Šis faktas, kad ir koks keistas, buvo oficialiai nustatytas tardymo po 1832 metų sukilimo. Kapitonas Faniko, kažkas panašaus į tvarkos kondotierą, nekantrus ir išglus buržuą, Vienas iš tokių, kuriuos ką tik apibūdinome, fanatiškas ir inoringas vyriausybininkas, nepaėgė atsilaikyti pagundai atidengti ugnį prieš laiką ir ambicingam norui paimti barikadą pačiam vienam atseit su savo kuopą. Sukilėliai iškėlė raudoną vėliavą, o paskui seną švarką, kurį Faniko palaikė juodą vėliavą. Įsėmė įsiutęs garsiai plūsti generolus – ir korpusų vadus, kurie esą kažkur ten tarėsi ir delsę, laikydami momentą netinkamų ryštingai ataką ir anot garsios vieno jų frazės leidžia sukilimui virti jo paties sunkoje. O jis pats manė, jog barikada ataka jau pribrendusi ir kaip kiekvienas subrendęs vaisius turi nukristi, todėl ir įsidrasino pulti. Jo vyrai buvo tokie padrasuoliai, kaip ir jis pats, padūkeliai, kaip pasakė vienas liudininkas. Jo kuopa toji pati, kuris sušaudė poetą Žaną Pruverą, buvo avangardė bataliono stovėjusio už gatvės kampo. Tokiu momentu, kada mažiausiai buvo galima to laukti, kapitonas metė savo vyrus atakon prieš barikadą. Šitas polimas, kuriame buvo daugiau įkarščio negu strategijos, Faniko kuopai brangiai atsėjo – Nespėjus nubėgti gatve ne trijų ketvirtadalio atstumo, ją sutiko vieninga visos barikados salvi. Keturi patys narsiausiai bėgusiai kuopos prieš akiją buvo nukauti visai iš arti, pačioje reduto papėdėje, ir šis drasus būrelis nacionalinių gvardiečių vyrų labai narsių, tačiau be jokios karinis ištvermės, valandėlę pasviravęs turėjo atsitraukti, atgal palikęs gatvėje penkiolika lavonų. Sviravimo akimirka leido sukėlėliams vėl užtaisyti šautuvus ir antra jų salvė labai pragaištinga pasiekė kuopą dar nesuspėjusią užlysti už gatvės kampo į savo priedangą. Vienu momentu kuopa atsidūrė tarp dviejų ugnių. Pateko po artilerijos pabūklo kartečia, nes patranka negavusi įsakymo, nebuvo sustabdžiusi šaudimo. Bebaimis ir neatsargus faniko tapo viena iš kartečės aukų – ji nukovė patranką atseit teisėtojai tvarka. Šie ataka veikiau pašėlusi negu pavojinga sukėlė ant žalrasui pasipiktinimą. Žiopliai sušuko jis. Jie žudo savo vyrus, o mes tik tuščiai eikvojame šaudmenis. Anželrasas kalbėjo kaip tikras sukilimo generolas, nes toks jis ir buvo. Sukilėlių rinktinis ir baudžiamieji daliniai kovoja nelygių ginklų – Sukilėliai greitai įsėmė savo resursus, todėl gali išleisti labai nedaug šovinių ir aukoti nedaug kovotojų. Jie neturi kuo pakeisti nei tuščio šovininis, nei nukauto žmogaus. Malšintojų žinioje yra visa kariuomenė, todėl jie nebrangina žmonių. Jų žinioje yra Venseno arsenalas, todėl jie nesigaili šovinių. Malšintojai turi tiek pulkų, kiek barikada kovotojų ir tiek arsenalų, kiek barikada šovinių. Štai kodėl ši nelygi kova – vieno prieš šimtą, visuomet baigėsi barikadų sutriuškinimu, nebent staiga atvykstelė revoliucija ir užmeta ant svarstyklių savo liepsnojantį arkangelo kalaviją. Atsitinka ir taip. Tuomet viskas sujunda, gatvės virte užverda, visur pridyksta liaudės redutų it grybų po lietaus, Paryžius sudreba lygi pat gelmių suplevena kvid divinum kažkas dieviško latiniškai, padvelkia rūpjūčio 10 dvasia, padvelkia Liepos 29 dvasia, sužiruoja nuostabi pašvaisti, šiurkšti jėga traukėsi atgal lyg žvėris įžiotais nasrais ir prieš kariuominę šį liūtą visų ūgių didingai ramiai atsistoja pranašas Prancūzija. 13 skyrius Vilties kibirkštėlės gesta. Barikado ginančių jausmų ir aistrų chaose yra visko. Yra narsumo jaunatvės opaus garbės jausmo, entuzijazmo idealų įsitikinimo azarto, o ypač vilties prošvaiščių. Viena tokių prošvaiščių, viena tokių neaiškios vilties kibirštėlių netikėtai visiškai nelauktų momentų nutvieskė šanvrerį barikadą. Klausykite, staiga sušuko Anžol Rasas, kuris nebuvo palikęs savo stebėjimo posto. Rodosi Paryžius atbunda. Tikrai, birželio šeštos dienos rytą vienai valandai ar dviem sukilimas buvo įgavęs kiek didesnį užmojį. Atkaklus San Mary aliarmo varpai vienur kitur buvo sukėlę šio kitokį sujudimą. Porie gatvėje, Gravilje gatvėje išaugo barikados. Prie San Marteno vartų karabinų ginkluotas jaunuolis pats vienas užpuolė kavalerijos eskadroną. Atvirai tiesiog bulvaro vidury jis priklaupė ant vieno kelio, prisidėjo prie pekė šautuvą, iššovė, nudėjo eskadrono vadą – ir atsigręžęs į minę sušuko. Štai ir šitas jau daugiau mums nebekenks. Raitelis jį sukapojo kardais. Sendenį gatvėje kažkokia moteris pasislėpusi už langų žaliuzių piškino į nacionalinę gvardiją. Buvo matyti, kaip žaliuzė suvirpėdavo su kiekvienu šuviu. Kosonerį gatvėje buvo suimtas 14 metų berniukas su pilnomis kišenėmis šovinių. Buvo užpulta daug postų. Berten Poirei gatvės pradžioje netikėtai ir smarkiai buvo apšaudytas kirasirų pulkas su generalu Kavenjeku de Baraniu prieš akiją. Planšmibrė gatvėje kariuomenė nuo stogų apmėti indų šūkėmis ir namų apyvokos daiktais. Blogas ženklas. Kai apie tai buvo pranešta maršalui Sultui, senasis Napoleono karys susimasti, prisiminęs siušė žodžius prie Saragosos. Kai senos bobos pradės mums ant galvų tuštinti savo naktinius puodus, mes žuvę. Tie ženklai pasirodė tuo momentu, kai sukilimas jau buvo laikomas lokalizuotų, Padidėjęs rūstus minios sujudimas žiežirbos vienur kitur plykstelėjusios giliuose degalų klodose, kurie vadinami Paryžiaus priemiščiais, visą tai sukėlė didelį nerimą kariuomenės viršininkams. Jie skubėjo tuštai užgesinti tuos kylančio gaisro žydinius – kol bus nuslopinti atskiri nedideli ugnies pliūpsniai, buvo atidėtas Mobiue, Šanvrery ir Senmery barikadų šturmas, kad paskui būtų galima sutelkti visas jėgas tik prieš jas ir viską užbaigti vienu smūgiu. Į brusdėjimo apimtas gatves buvo nukreiptos kariuomenės kolonos, kurios vaikė minę didžiosiuose gatvėse, naršė mažasis, po dešiniai, po kairiai, čia atsargiai ir lietai, čia greitų atako žingsnių. Jei iš namo kašaudė, kareiviai laužė jo duris – Tuo pačiu metu kavalerijos patruliai vaikė sambūrius bulvaruose. Šitos represijos neapsėjo be duslaus minios murmėjimo ir pakriko triukšmo, būdingo kariuomenį susidūrimams su liaudimi. Kaip sykis šį triukšmą ir girdėdavo Anžo rasas protarpiais, kada aptildavo kanonada ir šautų ugnis. Be to gatvės galiais pamatė neštuvais tempiant sužeistosius ir tarė kurfeirakui. Tie sužeistieji ne iš čia. Tačiau viltis gyvavo neilgai. Jos kibirkštėlė greit užgeso, nepraėjo ne pusę valandos ir visa, kas pleveno ore, įsisklaidė, sakytum, tvykstelėjo žaibas, tačiau perkūnas netrenkė. Ir sukilėliai vėl pajuto leidžiantis lyg švininius kliautus, kuriais juos prislėgė beinga liaudis, palikusi šiuos susispyrėlius likimo valiai. Masinis sąjūdis, kuris lyg ir buvo be prasidedąs, visiškai nurimo. Dabar karo ministro dėmesys ir generolų strategija galėjo ištisai susitelkti į tris ar keturias dar tebesilaikančias barikadas. Saulė kilo vis aukščiau. Vienas sukilėlis kreipėsi į Anžolrasą. Mes alkani. Nejaugi mums reikės šitai pirmirti, nevalgius. Anžolrasas, kuris tebestovėjo prie savo šaudomosios angos, neišleisdamas iš akių gatvės galo, patvirtindamas linktelėjo galvą. 14 skyrius, kur skaitytojas sužinos Anžel Raso mylimosios vardą. Kurfeirakas, sėdėdamas ant akmens šalia Anžel Raso, tebesityčia iš patrankos ir kiekvieną kartą, kai baisingai prasvimdavo tamsus debesis kulkų, vadinamų kartečia, jis sutikdavo jį virtinę pašaipų. Tu visai uždusai, vargšė senikė, gaila man tavęs bereiklo plyšoji, tai ne perkūnija, o tik osulys – ir visi aplinkui kvatojo. Kurfeirakas ir Bosiuė, kurių žvali ir linksma nuotaika didėjo kartu su pavojumi, sekdami ponios karon pavyzdžių, maistą pakeitė pokštais, o nesant vyno visus vaišino samojų. Aš geriuosi Anžel Rasu, kalbėjo Bosėje. Jo šalta drąsa mane tiesiog žavi. Jis gyvena vienišas ir dėl to galbūt truputį liūdnas. Anžolrasas skundžiasi savo didybę, kuri jį pasmerkė našlystiai. Mes, nusidėliai, beveik visi turime mylimasis, kurios mus veda iš proto, atseidaro iš mūsų narsuolius. Kai esi įsimylėjęs kaip tigras, visai nesunku kovoti kaip liūtui. Tai geriausias būdas atsikeršyti mūsų ponioms grizetėms už visas jų šelmystes. Rolandas žuvo norėdamas įgelti Anželikai. Nuoroda. Ariosto itališkoje poemoje Pašėlės Rolandas 1532 metai tradicinis prancūzų viduramžių epo herojus, narsus riteris Rolandas, pamišęs iš meilis koketei Anželikai. Nuorodos pabaiga. Už visus mūsų herojiškų žygius mes turime būti dėkingi moterims. Vyras be moteris, tai pistoletas be gaiduko. Tik moteris priverčia veikti vyrą. Na, o Anželrasas neturi moteris. Jis nieko neįsimylėjęs, bet vis dėlto sugeba būti drasus. Būti šaltam kaip ledas ir karštam kaip ugnis, tačiai negirdėtas daiktas. Anžel Rasas atrodė nesiklausė jo kalbos, tačiau jei kas būtų stovėję šalia jo, būtų išgirdęs jį pusbalsių sušnipždant. Patrija, tėvynė, lotiniškai. Bosė dar tebejokavo, kai kur feirakas sušuko. Štai dar viena – o paskui mėgdžiodamas durininką pranešantį apie svečio atvykimą pridūrė jos ekscelencija aštuoniasvarį patranką. Iš tikrųjų, scenoje pasirodė naujas personažas. Tai buvo antras artilerijos pabūklas. Artileristai greitai nukabinę patranką nuo pirmagalio pastatė ją kovos rikiuotėje greta pirmosios. Artėjo atomasga. Po valandėlės jau abudu pabūklai vikrėje aptarnaujami, tiesioginių taikymų šaudė į redutą. Pėstininkų būrė ir priemeščio nacionalinė gvardija talkino artilerijai šautuvų ugnimi. Kažkur netoliese taip pat dunksėjo kanonada. Tuo pačiu metu, kai šiuodu pabūklai padukusiai daužė šanbrerį gatvės redutą, kitos dvi patrankos nutaikytos viena į Sendenį gatvės, antra į Šobrylę Bušė gatvės, trupino Senmerį barikadą. Keturios patrankos klaikių aidus kardenosi tarp savęs. Pikti karo šunys lojo sutartinai. Iš dviejų pabūklų dabar daužančių šanvrerį gatvės barikadą vieną šaudė kartečia, antrą sviediniais. Pabūklas, kuris šaudė sviediniais, buvo nutaikytas kiek aukščiau. Jo šaudimo kryptis buvo taip apskaičiuota, kad sviediniai muštų į pačią barikados keteros viršūnę, ardytų ją, o akmenų skeveldros lyg kartečia birtų ant sukililių. Toks šaudimo būdas turėjo tikslą nuvaryti kovotojus nuo reduto viršaus ir juos priversti slėptis barikados viduje, kitaip tariant, reikėjo laukti atakos. Kai tik pavyks svediniais nuvyti barikados kovotojus nuo sienos viršaus, o kortečeno smuklės langų, atakuojančios kolonos įsiverš į gatvę jau nebijodamos, kad jas pastebės ir apšaudys griute užgrius redutą kaip vakar vakare ir ką gali žinoti, umarių polimų jį paims. Žūt būt reikia užgniaužti pabuklus, tarė Anželrasas ir sušuko šaudyti į artileristus. Visi buvo pasiruošę. Barikada taip ilgai tylėjusi ėmė padukusiai šaudyti. Viena po kitos su kažkokiu įniršiu ir džiūgavimu driukstelėjo šešios ar septynios salvės. Gatvę apgaubė tiršti viską temdantis dūmai, o po kelių minučių pro šitą liepsnos raižumą miglą buvo galima žiūrėti, kad du trešdaliai artileristų kritė po patrankų tekiniais. Tie, kurie atsilaikė, su rūščiu ramumu toliau užtaisinėjo pabuklus, bet gišūviai tapo jau retesni. Puiku, tarė bosuje Anžolrasui. Sėkmė. Anžolrasas palingavo galvą ir atsakė, dar ketvirtadalis valandos tokios sėkmės ir barikadoje neliks ne dešimties šovinių. Matyt, Gavrošas nugirdo šito žodžius. Penkioliktas skyrius Gavrošas anapus barikados. Staiga kurfeirakas pastebėjo kažką barikados apačioje gatvėje po kulkomis. Gavrošas pasigrėbė smuklėje pintinėlę nuo butelių, išlindo pro spragą lauk ir kaip niekur nieko krausti šovinines nacionaliniams gvardiečiams nukautiems prie reduto papėdės ir dėjosi patronus į pintinę. Ką tu ten darai, sušuko kurfeirakas. Kemšuosi pintinę pilietį. Nematai kartečis ar ką? Didelio čia daikto šojo Gavrošas. Lietutis lyja, na ir kas? kur feirakas šaukė, grįžk atgal, to jau, atsakė Gavrošas. Ir vienu šuoliu atsidūrė vidury gatvės. Kaip atsimename, Faniko kuopą traukdamasi paliko krūvą lavonų. Apie 20 nukautųjų tysojo padrikai ant grindinio visame gatvės plote. Vadinasi, 20 šovininių Gavrošui. Nemenka patronų atsarga barikadai. Gatvėje skendėjo dūmose lyg migloje. Kas yra matęs kalnų tarpeklėje tarp dviejų stačių valų nusileidusi debesį, tas gali įsivaizduoti šiuos susitvenkusius dūmus, kurios dar lyg tirštino dvi tamsios aukštų namų eilis. Dūmai kilo aukštyn iš lėto, o žemai radosi nuolat vis nauji, todėl viską pamažu aptraukė dumsa ir net dienos šviesa ėmė blankti. Kovotojai vos begalėjo žiūrėti vieni kitus iš priešingų gatvės galų, nors gatvė buvo gan trumpa. Šis aptemimas naudingas apgulėjams ir galimas daiktas tyčia sukeltas jų viršininkų, kurie turėjo vadovauti barikado šturmui Gavrošui, labai praverti. Dūmų šydo priedangoje Gavrošas, būdamas mažas, galėjo tolokai prasigauti į gatvę, pats likdamas nepastebėtas. Be ypatingo pavojaus jis ištuštino pirmą septynės ar aštuonės šovininės. Gavrošas liuogė pilvu, bėgo keturpėščias, laikydamas dantyse pintinę raitį, siropojo, dinguriavo, šliaužė nuo vieno negyvėlio prie kito – vikriai kaip priešutus gliaudantį beždžionį, kraustydamas kuprines ir šovinines. Jis buvo dar gana arti barikados, todėl niekas jam nedryso šaukti, kad grįžtų, bijodami jį atkreipti priešą dėmesį. Prie vieno lavono nukauto kapralo jis rado parakinę. Pravers troškulį numalšinti, tarė jis, kiždamasis ją į kišenę. Šitaip sliuogdamas pirmyn, jis pasiekė tokią vietą, kur parako dūmai darėsi permatomi – tokie permatomi, kad linijinio pulko šauliai suguliau savo akmeninio pylimo ir nacionalinės gvardijos šauliai sutelkti už gatvės kampo iš karto parodė vieni kitiems kažkokią dūmose judančią būtybę. Tuo metu, kai Gavrošas grobė šovinius nuo seržanto lavono, gulinčiojo prie šaligatvės tulpelių į lavoną caktelėjo kulka. Po velnių sušuko Gavrošas. Jie mano numirėlių žudo. Antra kulka įskėlė grindinį šalia jo kibirštį, trečia atvertė jam pintinę. Gavrošas apsidairė ir pamatė, jog šauda iš nacionalinės gvardijos pusės.